Насловот на денешната проповед гласи Не верувајте. Не фаќа. Ме собра. Кој ги кажал овие зборови не верувајте? Че значи, ова не е проповед, предавање од марксизам. Туку се ова се Христови зборови. Во која прилика Христос кажал не верувајте? А, така. Да отвориме, значи, во Евангелието според Матеј, 24 глава. Христовиот пророчки говор По напуштањето на храмот на Ерусалим, кога бил запрашан за знаците на неговото второ доаѓање и за знаците на рушењето на Ерусалим и храмот, Првото нешто што Господ го кажал во четвртиот стих Значи, на прашањето, кажи ни кој ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доагање и за крајот на светот, првото нешто што Господ го кажал како одговор на ова прашање, Исус им одговори и рече, пазете се да не ве излаже некој. И уште еднаш ке речеме, дека ова Христово предупредување се повторува уште два пати во текот на целиот негов говор. Уште два пати во ова 24 глава. Меѓутоа, во 23 стих, пред последното такво предупредување, Исус вели, тогаш Ако ви каже некој, еве, овде е Христос, или таму е, што? Не верувајте. А зошто? Која е причината за тоа од негова страна заповедано наше неверство? Зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда Зошто? Зошто ќе го направат сето тоа? За да го излажат светот? Светот од секогаш се дави во лаги. За да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. Кои се тие? Кои се избраните? Значи, мнозина лажни пророци ќе се појават за да ги прелажат дури и избраните. Ако е можно, постои цела една глава во последните настани или настаните од последното време, кое што се нарекува значи, како глава измамите на сатаната во последните денови. Еден цел отсек од оваа глава носи наслов дури и во адвентистичката црква. Можете да бидете прелажани во адвентистичката црква? дали постои некое место каде што можете да бидете, каде што можете да припаѓате, а да бидете имуни на лага. Ке што нема да бидете прелажени. Зашто Исус рекол, ако е можно и избраните? Дали е можно избраните да бидат прелажани? Може. Дали избраните ќе бидат прелажани? Тоа е сосема друго прашање но дека може, може. Ако не може, тогаш сатаната не би се трудал. Ако се труди, значи може. Да прочитаме еден друг библиски текст. Ке отворим последната книга на Светото Писмо, Откровението. Каде во Откровението постои предупредување или било каков текст што зборува за измами на сатаната во последните денови. Да, 14-тиот стих вели, значи 13-тиот подочно, 13-13, и правеше големи чуда, вториот звер, па дури и оган се минуваше од небото на земјата пред луѓето. Некој велат дека ова пророќство за атомската бомба. Може и таа да се вклопи во описот. Меѓутоа, може да биде и нешто што се уште не сме го виделе. А 14 стих што вели? И ги мамеше земните жители. Ги мамеше. Овој збор е глагол за именката измама. Како може денес жителите на земјата да бидат измамени. Што мислите? На кој начин може некоја лага да биде проширена по жителите на целата земја? Преку медиумите. Значи, медиумите се посредници А да знаете што значи медиум, знаете. Посредник буквално, и меѓутоа, што се нарекувало медиум пред да постојат? <laughs> Стефани одговори пред да го постојат. довршам прашањето. Медиуми, значи тоа било специјално име за сите сатански бајачи, вражачи, спиритисти, окултисти, како, например, бајачката во Ендор, како која што се обратил во очајање царот Саул. Таа била, според спиритистичката терминологија, била медиум. Што мисле, дали е случајно што денешните средства има златна зора на времето, читав незини вестници во Грција, ги нарекуваше средства за јавно глупирање. <laughs> Ако така го преведам изразот. Пред да постојат средствата за јавно информирање, како што се нарекуваат, медиуми се нарекувале сатанските представници. Што мисле, дали е случајно што средствата се нарекуваат медиуми? Дали тоа е со совпаѓа? Ништо не е случајно. Једните <laughs> лажат и другите. Иеко, Господ може да ги употреби и едните и другите. Се секавате на пример во Библијата каде што Господ проговорил преку лажен пророк. Каде што употребил лажен пророк. Да. Затоа нас Библијата ни вели, кога се работи за пророќства, да ги испитуваме не пророците, туку пророќствата, што е кажано. И оно што е добро, да се држиме до тоа. 16 глава, Откровение. Повторно 13 стих. 13, 13, 13, 13 година. И видов кога од устата на змевот, и од устата на дзверот, и од устата на лажниот пророк, излегоа три нечисти духа, како жаби. Зашто тоа се гјаволски духови кои прават чуда. Тие одат кај царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во оној голем ден, против кого? Против Бога Седржителот. царевите на целиот свет. Значи, овој свет во даден момент, како што тоа ни зборува и 17 глава, ќе биде политички обединет. Меѓутоа, зашто тогаш ќе има потреба од такво нешто? Зашто тогаш ќе постои НАТО пактот? Ако се сите обединети, против кого? Од кого треба да се бранат? против Бога се држител од вели откровението. Зошто геволските духови се наречени нечисти духа како жаби? Жабата е нечисто живот. Мегуто има многу нечисти живот. <laughs> <laughs> Жабата спленот го фаќа со својот јазик. А со што може да се лаже? <laughs> со јазик. Целеден оцек во последните настани носи наслов Лажен дар на јазици на 90-тата страница. Значи, целта на сите овие чуда е измама или лага. Но за кого? За кого се тие наменети? Ки бидат излажани мнозина, јадници, милиони. Мегутоа, тие се наменети само за избраните. Деновија пред некои две-три недели во медиумите прострои една информација која што не беше многу забележена, барем не се расправаше за неја, како што, како што се расправало за календарот на маите, за нивното предвидување за крајот на светот, како што се расправало за предходното промашување за крајот на светот од минатата година, Некако помина ова информација во сенка на сите овие муабети. Имено, ќе се сетите дека на рускиот председател или премиер се едно, бидеќи тој и Путин се менуваат на, на тие позиции, Дмитрий Медведев, наводно не знаејќи дека камерата била вклучена, <laughs> изјавил дека секој руски председател од тајните служби е снабден со досије, класифицирани доверливи информации за постојање на вонземјани помеѓу популацијата на планетава Земја. самата ваква информација навистина може да се прифати само како мајтап, што и ние реагираме. Мегутоа, не се работи за мајтап. Оно што беше карактеристично за неговата изјава е дека не би сакал он да ја спомене бројката која што се наведува во тајните досија, бидејќи според неговите зборови тоа, спомнувањето на бројката, ќе предизвикало паника помеѓу населението во јавност. Јас се го поставив следното прашање. Па, ако медиумите наводно успеале да му ја украдат таа информација на Медведев и да ја објават, Што е, што е битно каква бројка ќе, ќе се каже? Зошто, зошто сама по себе таа информација не е доволна да предизвика паник? Зарем не е доволна да предизвика паник? Ако тој вели дека постои, тврди дека постои бројка од вонземјани на нашата планета, и дека ако таа бројка ја каже ќе предизвика паника, тогаш да, зарем луѓето се глупи како овци, да треба да ја чујат бројката па да се испаничат? Зарем не е тоа само по себе доволен повод за паник? Очигледно не е, бидеќи никој не се испаничил. Скоро во исто време, дали се секјавате на овој пат дезинформација, кога австралиската премиерка успеала со една изјава буквално да ја испаничи собствената нација. Со изјавата дека ќе настапи крајот на светот. Оно што е би сакал да го нагласам, еве би сакал да влезе во снимка. Не, не е битно кој ќе ги гледа снимките, битно е да се стои во снимка. овие промашувања за крајот на светот се промашувања на науката, бидејќи мајите биле астрономи, и во случајов, иако тоа било кажано во шега, промашување на политиката. Значи, не е како што вели еден асистент на електротехничкиот факултет, кога што јас го познав пред да им биде познат на медиумите, а мој истоименик, патем речено. Не се работи за некои мистики, пророќства, како што тој даде изјава пред нова година на, на телевизија. Се работи за научни промашувања. А во случајот на австралијската премиерка, за политички промашувања. Значи, неговата професија и политичар, и научник, наводно, е одговорна за тие промашувања. Е, сега се поставува прашањето, зошто австралијанците беа испаничени од изјавата на нивната премиерка, а зошто светот или барем русите не се испаничени од изјавата на Медведев? И едното и другото доаѓа од политичари. Од премиери кои што се во функција, кои што се на власт. Јас имам само еден одговор на ова прашање. Вие, ако имате друг, може да го споделите. Луѓето ќе бидат испаничени тогаш кога медиумите ќе сакаат така. Тогаш кога лагата ќе се пласира како официјална службена верзија. Званична изјава. Изјавата на Медведев не била званична му била украдена таму во некој ходник, го снимиле, наводно со скриена карта. Изјавата на австралијанската премиерка била официјална. И луѓето биле испаничени. Ако по својата психологија луѓето, јавноста, вака реагира, тогаш на кој начин сатаната ќе ги пласира своите лаги во последното време. Само по официјални канали. По официјален пат. Еден таков обид за измама ќе почетам се случи и пред година дена кога во саботно школското градиво, за 5 минути, се обиде да се изврши влијание врз, значи, Адвентичката црква се обиде да изврши влијание врз своите верници по целиот свет, со тезата дека Адвентичката црква не е секта затоа што била призната од соодветен орган на Обединетите нации, на Светскиот сојуз на црквите и на некои други организации под контрола на Дзверот, Змеот и Лажниот пророк. Еве ви, измама од службени официјални канали. Пред 6 години во Сведенците држави заедно со Гоце гледавме цело едно видео од два часа трајање за еден поранешен припадник на ЦИА, веројатно, Американските тајни служби, кој што, кога го даваше интервјуто снимено, лицето не му се гледаше, беше некако во сенка, не сакаше тој да му се гледа, сакаше да остане анонимен. Цели два сати зборуваше за тоа дека на вистина постојат вонземјани и дека тие соработуваат со владата на Соединетите Американски држави и дека тој лично видел некој од тие вонземјани во Area 51, односно соодветната област, полигон во Аризона, каде што американците слетаа на месечината, 69-та година, и кој што служи за многу други тајни операции на ЦИЕ, која, каде што е по закана на живот забрањето да стапне било кој неповикан, И се разбира, неговото сведоштво не е единственото. Тврдење за вонземјани постоеле со децении наназад на оваа планета и вие сте свесни за некој од нив. Сето тоа започнало не случайно далечната 1947 година во едно место Розвил во државата Нью Мексико. Знаете, секоја, за секоја цивилизација се таја посебна измама – со неговите демони се разбира, бидејќи тие се тие во земја, кои што може да се појават во било каква форма. Значи, за некои прости селани, можеме така да речеме, во некоје зафрлено планинско село, демоните може да се јават како вампири, или за оние таму на Карибите, како зомби, и да настане целата таа митологија за вампири, толосуми и така натаму. На древните пагански народи им се јавувале во вид на нивните богови, неморални, и на сите по список, кои што биле предмет на обожување, на вајање, значи им се граделе кипови, на кои што луѓето им пренесувале жртви, им каделе, им се молеле и така натаму. Сето тоа што е осудено како идолопоклонство во Светото Писмо. Е, сега, што мислите на денешната атеистичка цивилизација, која измома сатаната ја спремил, која што ќе одговара за атеистите, митологијата за вонземјаните. За секоја цивилизација постои соодветна измама. Значи, не само што атеистите не можат да се спасат од вакви измами, туку тие се па посебно хиндикипирани со атеизмот, кога се работи за вакви работи. Некаде да од век читав, не се секам во кое списание или вестник, цела една голема статија, лично сведоштво на поранешниот професор, доктор на науки, Наум Целаковски, ако сте почуле тоа име, математичар и автор на многу учебници математички. Како се дочеше човекот дека лично се сретнал со вонземјани некаде во Струга. Некаде на пат за Струга, поточно. Меѓутоа, Тоа се случило некаде длабоко во комунизмот. Цели децени тој молча. На никого не кажувал. Да ви знаете зашто? Токму тоа. Значи, атеистите, не само што тие не се имуни на вакви метафизички или мистични измами, туку се посебно хендикепирани бидејќи кога ним тоа ќе им се случи, или самите ќе се посомневаат дека се поместиле од умот, дека нешто не е во ред со нив, или од страв да не бидат прогласени за такви, од страна на средината во која што припаѓа, едноставно ќе молчат. А самите ќе знаат дека е тоа вистина, бидејќи вистина се соочиле со такво нешто. Епа, простите селани го нема тој проблем. Тие што ќе видат, го кажуваат, и така настануваат паганските митологии. Значи, по хендикипиране, атеистот, макар бил и доктор на науки, бидеќи неговиот атеизм, не му дава простор да може да го свари искуството на сатанска измама со која што се соочил. Колко е глупово да се биде атеист, сведочи и еден друг пример. Имено, атеистите велат да видам, па ќе поверувам. Дали тоа паметно или глупово? Много глупово се разбира. Бидејќи сатаната токму пред нивни очи ќе ги направи најголемите чуда и те ќе поверуваат на дзверот, антихристот и лажниот пророк. но колку се мудри оние што веруваат на Христовите зборови, кои што за такви ситуации гласат не верувајте. Чи значи, нема мудрост во атеизмот. Нема мудрост во светот. Нема мудрост во човечката наука. Мудроста, како што вели псалмистот, почеток на мудроста е стравот Господов. би сакал да привршам со некои цитати, само некои од оваа книга. Измамите на сатаната во последното време. Се приближуваме кон крајот на историјата на оваа земја и сатаната се труди повеќе од било кога порано сакајќи да завладае со христијанскиот свет, со ревност која восхитува. Тој работи со помош на своите лажни чуда. Писмото го представува како лавко и рика и оди наоколу барајки некого да проголта. Тој би сакал со својот заговор да го заопфати целиот свет, сокривајќи ја својата изопаченост под закрилата на христијанството, тој поприма обележје на христијанин, значи сатаната поприма обележје на христијанин, и тврди дека е самиот Исус Христос. Божјата рече изјавува дека сатаната, кога тоа ќе им одговара на неговите намери, преку своите орудија, под закрила на христијанството повторно, ќе покаже таква мок за да ги измами, ако е можно, и избраните. Последниот дел на четстадот е цитатот од Матеј 24 глава, 24 стих. Почитаме некои други. Рани списи страна 87 страница ни вели Светите мораат да се здобијат со темелно разбирање на вистината за сегашното време и да го одржуваат со проучување на писмата. Треба да се запознаат со состојбата на мртвите, зашто ќе им се јавуваат гјаволски духови, тврдејќи дека се нивни мили пријатели и роднини, велејќи дека денот за одмор е сменет, изнесувајќи и други небиблиски доктрини. Овие лажливи духови, јавувајќи се во облик на апостолите, ќе му противречат на она што апостолите, вдохновени од Светиот Дух, го пишувале додека одале по земјата тие ќе го одречуваат божественото потекло на Библијата. Големата борба, страна 557. Во иста книга се вели, ќе се појават луѓе кои ќе тврдат дека се Христос и ќе ги бараат почестите и обожувањето кои му припаѓаат на откупителот на свет. Тие ќе прават чудена исцелување, и ќе зборуваат дека од небото добиле откровенија кои противречат на сведоштата од писмото. Уште некои цитати. Евангелизам, страна 604. На злите ангели не им е тешко да се представат и како умрени светци, и како умрени грешници, и да го прават тоа видливо за човечки очи. Значи тоа што го сакаат атеистите. <coughs> да видам. Тие манифестации ќе бидат се почести. И на вистина, па нам денес да не стана досадно да ги слушаме вера. Па не знам кој го спомна од вас, Сај Баба. И да како него. Едноставно, зашто ние нам веќе здодевно да и да зборуваме и да ги слушаме овие работи? Па затоа што тие се веќе, веќе се се почести и почести овие појави. Како што се приближуваме кон крајот на времето, ќе се случуваат појави кои се повеќе ќе ги изненадуваат луѓето. Дали вие ќе бидете изненадени? Сатаната има мог да се појавува пред луѓето во ликовите на нивните умрени пријатели. Имитирањето е совршено, се вели. Пазите, совршено. Познат изглед, зборови, боја на глас, сето тоа е прикажано со совршена точност. Множина ќе се соочат со гјаволски духови, кои ќе се појавуваат како нивни мили роднини или пријатели, убедувајќи ги во најопасните лажни учења. Тие посетители ќе се обидуваат да делуваат на нивите најнежни чувства и ќе прават чуда за да ги потврдат своите тврдења. И на крај, како сатаната ќе се појави како Христос и ќе го имитира Христа во секој детал. да ги прочитаме уште тие зборови. Како завршно дело во големата драма на измамата, самиот сатана ќе се појави како Христос. Црквата веќе долго зборува дека го очекува доаѓањето на Спасителот како исполнување на своите надежи. Сега големиот изманик ќе направи да изгледа дека Христос на вистина дошол. Во разни краеви на светот, сатаната ќе се појавува меѓу луѓето како величествено существо, со блескав сјај, многу слично со описот на Божиот син, кој Јован ни го оставил во откровението. Славата што ќе го опружува ќе надмине се што окото на смртникот некогаш видело. Низ воздухот ќе докнуваат победнички извици Христос дојде, Христос дојде. Луѓето ќе паѓаат ничкум пред него, обожувајќи го, додека тој ги подига своите раце и ги благословува како што Христос ги благословувал своите ученици додека бил на земјата. Неговиот глас ќе биде нежен и благ, многу мелодичен. Со милозвучен, со чувствителен тон, ќе ги изнесува истите прекрасни небесни вистини кои ги изговарал Спасителот. Значи, ќе отка зборува вистина. Може да се рече дека неговата глума ќе биде најдобрата глума од сите глумци кои што го глумеле Христа по разни филмови. ќе лекува болести меѓу луѓето и тогаш натаму представувајќи се како Христос ќе изиви дека денот за одмор го преместил во недела и ќе им заповеда на сите да го празнуваат денот што тој го благослови. Може би работи ви звучат здодевно, бидејќи се мислите во себе, нам тоа ни е познато и ние нема да бидеме прелажени. Меѓутоа, ќе прочитам уште еден цитат од рани списи, 261 страница, вели Видев дека Бог има своји искрени деца помеѓу номиналните адвентисти, и во паднатите цркви. Па пред изливањето на седомте зла, проповедниците и верниците ќе бидат повикани да излезат од тие цркви и радосно да ја прифатат вистината. Според тоа ни номиналните адвентисти и нивната црква не ја проповедаат вистината. Сатаната го знае тоа и пред да одекне гласниот вик на третиот ангел, тој ќе предизвика возбудување во тие верски заедници, така што оние кои ја отфрле вестината ќе помислат дека Бог е со нив. Има уште многу што да се чите на вистина. Но вие тоа можете веќе да си го направите сами за себе. Нека Господ не сочува во овие последни денови од измамите кои што веќе се подготвени да се случат. Веќе се подготвени, дури постојат извршени се проби, можеме да речеме дека се што до сега се случило како измама, особено ако е пренесена преку медиумите, е само проба за оно што допрва следи. Само ние да не се излажеме дека доволно знаеме, доволно сме паметни и дека ние нема да бидеме прелажени. Зашто? бидејќи ако така мислиме, личиме на Петар пред да се откаже од Христа. Господе, сите други да се откажат. Јас нема. Господе, сите други да бидат излажени. Јас нема. Ако имаме таков став, баш тогаш ќе бидеме прелажени. Нека Господ не сочува очува од сето тоа. Амин.